вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці з пачаткам гэтага навучальнага году беларускі народ павінен з галавой акунуцца ў асновы дзяржаўнай ідэалогіі рб Праўда дагэтуль ніхто толкам не ведае што гэта такое некалькі блытаных і надзвычай мудрагеліста напісаных падручнікаў аналізу не паддаюцца, бо самі за мудрагелістасцю хаваюць цьмяныя сэнсы новыя дысцыпліны. Таму адзінай больш-менш акрэсленай крыніцай застаюцца публічныя выступы аўтара ідэалагічнай ініцыятывы. Нам жа ў гэтай сітуацыі цікава тое, што павінен засвоіць чалавек і ў які бок павінна змяніцца ягоная свядомасць. Якім пасля гэтага інтэнсіўнага ўздзеяння стане кожны з нас. мінулай перадачы мы гаварылі пра дэзарыентаванасць беларусаў, пераважна моладзі ва ўласнай краіне. Сустрэтыя на сталічнай вуліцы выпускнікі школу адзін голас сцвярджалі, што палесся знаходзіцца на поўначы краіны, Бабруйск на захадзе, а да Масквы адменску бліжэй, чым да варшавы. У ідэалагічным пляне сапраўды бліжэй. І літву за паўтараста кіляметраў адменску называюць у нас дальнім зарубежжам, а туркменію за 3000 бліжнім. Урэшце гаворка нават не пра дакладнасць геаграфічных ведаў. Усяго не ўведаеш, як не старайся. Гаворка пра культ радзімы, які мусіў бы стаць галоўным складнікам дзяржаўнай ідэалогіі, але не стаў. Замест яго ў кантэксце ідэалогіі прапануецца культ аднаго чалавека, кіраўніка краіны замест культу беларускай традыцыі гісторыі мовы культуры прыроды грамадству навязваецца постсавецкі сіндром гэтага канкрэтнага чалавека ягонае русацяпства і зусім нешырокі погляд на свет калі ж культ краіны падмяняецца культам асобы зместам ідэалогіі становіцца вызначэнне не аб'ектаў любові а аб'ектаў нянавісці не сябры шукаюцца і вызначаюцца, а ворагі. Радыёвабода вострая брама. Любоў і нянавісць у кантэксце дзяржаўнай ідэалогіі, ці любіць Лукашенко свой народ і хто галоўныя ворагі Беларусі як бы на такія пытанні адказалі вы. Найпершыя ворагі гэта, натуральна, іншыя ідэалогіі. І першая з іх ідэалогія любові да Беларусі. Яе рэкамендавана распазнаваць і не дапускаць да працэсу ідэалегізацыі такая любоў паводле лукашэнкі гэта нацыяналізм самы злы вораг. На заказе савецкай эры кажа ён інфекцыі нацыяналізму без духоўнасці спажывецтва раз'елі ідэалы вялікай краіны. Імунная сістэма не спрацавала савецкага саюзу больш няма канец цытаты. параўнанне нацыяналізму з інфекцыяй настолькі ж трапнае, як параўнанне з інфекцыяй самога жыцця. Мне згадваецца назва аднаго нашумелага фільма, жыццё як смяротная хвароба, што перадаецца полавым шляхам. Лукашенко бравіруе словом нацыяналізм, бо ў гэтым агромністым паняцці, як і ў паняцці жыцця заключана агромністая сіла, што можа быць добрая або злой Інакш кажучы, нацыяналізм гэта жыццёвая энергія нацыі, якая прыводзіць нацыю ў рух. Гэта тое самае, што электраэнергія, якая дае нам святло. Мы сабраліся пры тэлевізары глядзець выступ нашых алімпійцаў. І тут у пакой увальваецца чалавек з таблічкай: « Не влізай у б'ёт і пачынае распавядаць нам, якая гэта страшная штука электраэнергія, як лёгка яна забівае чалавека. Ганьбаванне нацыяналізму ў вуснах лукашэнкі гэта тое самае, што агітацыя супраць электраэнергіі. Нацыяналізм вялікая сіла нянавісці і любові. Пра тое, што Лукашенко не любіць беларускую мову, на якой не выкажаш глыбокай думкі і Беларусь, якую ён перарос, пра гэта ён не раз казаў сам. І ў беларускага народу няма адназначныя думкі пра тое, ці любіць яго Лукашенко. Старэйшыя кажуць, што любіць, бо плаціць пенсію і кладзе на вуліцах новую плітку. быццам гэта справа прэзідэнта. Маладзейшыя вагаюцца і кажуць, што напэўна любіць і, напэўна, не любіць. Гэта калі карэспандэнт заўважае, што прозвішча называць не трэба. А пытанне на менскай вуліцы правёў сміцер бартосік. скажите, как вы думаете, Лукашенко нас, вот белорусский народ, он любит чи Конечно, любит. У меня и пенсия повышается, у меня и заработная плата повышается. Я считаю, что у нас свобода и замечательная обстановка в Беларуси. Я сама россиянка, если честно. Как вы думаете, вот наш президент, он любит свой народ? Думаю, нет. А. По-моему, ему все равно. Надеюсь, по крайней мере. Лично нет, не отшиваю. Я думаю, что нет. Наш президент, он любит свой народ? Ну да. А вот вы особисто отчуваете эту любовь? Ну как сказать? Ну видно, что город начинает процветать, то есть появляются новые там строительные объекты, да. Я думаю, любить. Ну, на себе не ведаю, а на близких и родных то чую. Вот возьмем батьков, пенсии невеликие платить, а лишь платить. Знаете, то, что он любит себя, я в этом глубоко убежден. А чтобы так издеваться над своим народом, надо уметь. Может и любить. Мне сдается, что нет каб ён любіў, то ён вёў быць сябе значна больш сціпла. Чорта знае, может любіць. <laughs> Ну як ён любіць той народ, э, які яму угодны, а тыя, хто выказвае э, нейкую сваю вольную думку, ну, само сабой ён іх не любіць. Я даже не знаю, как сказаць. С адной стороны есть какие-то э, в его поступках положительныя для народа моменты, а с другой стороны, порой просто абсурдные. То есть, ну, я больше абсурдность почему-то чувствую, не знаю. На вашу думку, президент любит свой народ? Надеюсь, что да. А ну вот вы сами отчуваете этот клопот, любовь его? Считаю, что да. Город очень много изменился за его руководство. Мои... Чистее, аккуратнее, и вы посмотрите, кругом плитка выкладывает. А вы сами отчуваете на себе любовь и клопот президента? Да. Ну, во-первых, э, много робится для наших, для пенсионеров, много. Забота о детях, забота вообще о людях, о работающем э, человеке, забота чувствуется во всем. Во всем. Думки, как бачим, протилеглые, бо заблытанные сами понятия любови и национализму, как энергии любови. Эта энергия и сталася у новой державной науцы первой ворожей идеологией. Усё, што яе падтрымлівае або выклікае, павінна быць выдалена з беларускіх бібліятэк, мастацкіх салёнаў і канцэртных заляў. А што пры гэтым пазбаўлены ўнутранай энергіі народ ператвараецца ў млявае бязвольнае цела, дык тое і на карысць. Куды яго паклаў, там ён і ляжыць, не рыпаецца. Другая варожая ідэалогія лібералізму выключна агрэсіўны і паводле сваёй унутранай сутнасці чужы ўсходнееўрапейскай цывілізацыі яе каштоўнасцям. Гэта была цытата. Лібералізм гэта свабода. Сказаць, што свабода агрэсіўная і для нас чужая было б неяк непрыгожа. Таму у лукашэнкавай ідэалогіі фігуруе слова лібералізму хоць сутнасна гаворка ідзе пра свабоду. Яна сапраўды ненавісная, бо даецца не толькі табе. А тут і сам не заўсёды разумееш, што з ёй рабіць. Ані табе ранжыру, ані пастраення, ані распарадку дня вывешанага на сцяне. Гэта ж кожны будзе рабіць, што яму ў галаву прыйдзе. А павінен быць парадак, начальнік і падначаленая. Падначаленая не павінны нічога рабіць без загаду начальніка. Гэтую старую савецкую формулу агучыла нядаўна старшыня цэнтр выбаркам у Беларусі, калі заявіла, што яна асабіста за выбары ў адзін тур. Бо ёй жа меней будзе работы. Яна, дарэчы, і на ўсіх астатніх так глядзіць. Што не зарэгістравалі ініцыятыўныя групы, дык ім жа лепей працаваць не трэба. Праца ведаеце яна заўсёды з-пад палкі. Таму калі яе няма, дык і добра. А тое, што ёсць яшчэ грамадзянскае сумленне і клопат пра сваю краіну, дык перастаньце. Ёсць каму клапаціцца і без вас. Усе людзі заведама крывадушныя і думаюць толькі, каб нічога не рабіць. Уяўляеце, якое паслабленне грамадскім актывістам, не збіраць подпісы, не хадзіць па кватэрах, не праводзіць сустрэчы з выбарцамі, Адным словам салдат спіць служба ідзе. Вядомая савецкая, калі не сказаць расійская імперская завядзёнка. Ініцыятыва караецца, твой голас нічога не значыць. І якраз такая завядзёнка сталася сёння філазофіяй выбарчага працэсу ў Беларусі. Лібералізм для такой філазофіі сапраўдны вораг. Мая свабода сканчаецца там, дзе пачынаецца свабода іншага усе людзі роўныя перад законам. Закон панад усім і усімі. Вось яна сапраўдная агрэсія заходняй культуры. Яна нам варожая хоць бы таму, што ў яе рэчышчы Александру Лукашэнку немагчыма нават гаворку завесці пра рэферэндум аб змене канстытуцыі для таго, каб застацца на трэці з паловай тэрмін. А ў нас тут свая ўсходняславянская цывілізацыя. Закон што дышла, мы ўсе за панібрата адчуў унутраную патрэбнасць перапісаць канстытуцыю. Перапісвай рыгоравіч, народ табе такое права дае. Быццам веча сабралася на цэнтральнай плошчы ў Менску і, як навечы было, хто каго перакрычыць. Вось што, напэўна, маецца на ўвазе пад выратавальнымі славянскімі каштоўнасцямі. Праўда, ніхто ў нас нідзе не збіраецца і тым больш не крычыць. Бо і эпохання тая і рэжым усіх адпраўляе нібы ў іншую эпоху на бангалор. І таму вернемся з цемры дзяржаўнай ідэалогіі на святло рэальныя менскія вуліцы. Калі у лукашэнкі ворагі нацыяналізм і лібералізм, дык на думку вулічных мінакоў галоўныя ворагі беларусаў гэта самі беларусы. Вы знаете, я врагов не вижу. Я не знаю, может быть, есть недоброжелатели, но явных врагов я не знаю. В Беларуси воры у него, у нас в Беларуси только один вор, это мы сами. Я так лічу, што у нас ворагаў няма, бо мы вельмі мірны народ. Беларусы вельмі добрыя людзі, у іх не можа быць ворагаў. Вораг беларусі, па-перша, гэта самі беларусы, самы мы, гэта людзі, якія нічога не разумеюць. Э, Шматлікія людзі так яны кажуць нешта на прэзідэнты, э, на кажуць, ён такі сякі, але самі нічога не робяць, сядзяць гэта серпяць і крыдуюць. Хаця насамрэч нічога проста так не бывае, калі Бог даў такого прэзідэнта, гэта значыць, што людзі павінны нешта зразумець. Ворагаў няма і быць у нас не можа, бо толькі калі людзі, калі сам народ захоча, пажа жадае чагосьці каб нешта змяніць мне ну, трэба пачынаць заўсёды канешне гэта толькі з сябе і все інакш я не бачу іншая шляху я думаю что самым большой наш враг это это мы самі то есть таких реальных врагов которые вот как, как говорит наш прэзідэнт хотят нас завоевать там убить і схватіць таких нет на вашу думку ёсць у беларусі ворагі і калі ёсць дык хто даже вот эта апозіцыя яна для нас э, для людзей намного подставляе нам подножку і для, э, для прэзідэнта первую очередь. На вашу думку ёсць у беларусі ворагі. А как же вплоть до россии буквально если не дай бог объединимся а объединяться все равно придется то и будет и взрываться будет и базары все заполнены будет азербайджан себе все что угодно и што такое ворагі мы самі. У сённяшніх умовах гэта не праява слабасці або самакрытычнасці, а ўсяго толькі нежаданне шукаць ворагаў. Задача ж новая дзяржаўная ідэалогія у тым, каб праз год людзі чотка адказвалі, што ў Беларусі ёсць два ворагі: унутраны нацыяналізм і знешні, заходні лібералізм. Вось што такое новы чалавек як прадукт новыя ідэалогіі. Магчыма, сёння мы з вами яшчэ далёкія ад такога разумення, але прынамсі ведаем, што ад нас патрабуецца. Музыка Вядома, ворагі, нават калі яны складаюць галоўны прадметны змест новай ідэалогіі, не могуць складаць яе ўсю на сто процентаў. Патрэбны і нейкі пазітыўны аспект, бо ўрэшце нешта ж ад тых ворагаў трэба абараняць. І такі пазітыўны аспект ёсць. Гэта камунізм паводле лукашэнкі асновай беларускай дзяржаўнай ідэалогіі павінна стаць ідэалогія камуністычная. Зразумела ностальгія па часах савецкага палітпросу зразумела і тое, што мы не ведалі асуджэння камунізму. Ленін па-ранейшаму стаіць на галоўным пляцы ў кожным беларускім горадзе і мястэчку. Архівы КГБ па-ранейшаму закрытыя. Інфармацыя пра гулах больш не трапляе на экраны і старонкі дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, а інстытуцыя стукачоў і таптуноў перажывае свае ці не найлепшыя часы. Іншы раз здаецца, што камунізм у нас як бы і перамог, што у Лукашенко гэта ёсць камунізм. Аднак у камуністычнай ідэалогіі цяперашняга кіраўніка прываблівае хутчэй фармальны бок, а не сутнасны. Бо хто сёння поверыць у нарастанне клясавай барацьбы, Беларусь нават не паспела выгадаваць сваіх алігархаў, каб было каго абвяшчаць ворагамі народу а на дробных прадпрымальніках новага сусветнага пажару не расшугаеш. Яшчэ адна слабіна камуністычнай ідэалогіі для цяперашняй Беларусі гэта яе небеларускае паходжанне. Гэта значыць заўсёды нейкія канцыня будуць сыходзяцца. Тут табе Якуб колас, а тут роза Люксембург. Урэшце чалавечы фактор Ці ведаеце вы сучасніка, якога маглі б у савецкіх традыцыях, паклаўшы руку на сэрца без іроніі і задняй думкі назваць сапраўдным камуністам. Асабіста я такіх не ведаю. Намінальныя камуністы даўно сталі жывой пародыяй або ператварыліся ў сацыял-дэмакратаў. Больш за ўсё падобныя да сапраўдных камуністаў расійскія нацыянал-бальшавікі, але ў рассеі іх месца ў падпольлі У Беларусі такіх няма. А калі б з'явіліся, напэўна, папоўнілі б шэрагі апазіцыі, бо адразу б пачалі звяргаць Лукашэнку як апартуніста, ухіліста, дыктатара ці там крывавага цара. Няма камунізму месца ў рэчаіснасці, а ў ідэалогіі ён чыстая рыторыка, не больш. Thank you. радыёвабода вострая брама. Любоў і нянавісць у кантэксце дзяржаўнай ідэалогіі ці любіць Лукашенко свой народ і хто галоўныя ворагі Беларусі. Як бы на такія пытанні адказалі вы. нібы разумеючы пустату цяперашняга камунізму, Лукашенко спрабуе спараваць яго з іншым ужо чыста расійскім паняткам з саборнасцю. Гэты камунасаборны гібрыд, на ягоную думку і ёсць пазітыўнай часткай дзяржаўнай ідэалогіі, тым, пра што марыць большасць беларусаў. Але ў рэчаіснасці гэта мякка кажучы не так. Сцвярджаць, што беларусам уласцівая саборнасць, гэтаксама беспадстаўна, як сцвярджаць, што нам уласцівы індывідуалізм. На падставе чаго саборнасць, на падставе гулагу ці калектывізацыі, членства ў КПСС ці службы ў савецкай арміі, калі ж зазіраць у старую гісторыю дык найлепшае ментальнае сведчанне тых часоў метрыка вялікага княства літоўскага гэта галоўным чынам судовыя справы і працэсы нашых далёкіх продкаў будзе адназначна сведчыць пра індывідуалізм Праўда надта даўно тое было Што да цяперашняга беларуса, дык ён не меў за мінулае стагоддзя свабоды самавыяўлення, каб паказаць сябе тым ці іншым бокам. Адзінае, што прэзідэнта сабе выбраў такога, Дык агульна прызнана, што ён не столькі ў Лукашэнку закахаўся, колькі кебічу выказаў недавер. А гэта характарызуе яго якраз як скрайняга індывідуаліста, а не як саборніка. Толькі на тых выбарах свабода самавыяўлення і скончылася. А іншых сведчанняў самавыяўлення за мінулыя 200 гадоў жыцця пад рассеяй у нас няма. Саборнасць паняцця расейская і ў рассіі, дзе існуе тоеснасць адной нацыі, адной канфесіі, можа быць зразумелая. А вось у Беларусі, дзе народ падзелены як мінімум на тры буйныя рэлігійныя супольнасці плюс чацвертая атэісты, саборнасць можа разглядацца хіба як мэта вялікая грамадская ломкі і канфесійная уніфікацыі. Ці хоча гэтага беларускі народ. Аднак давайте рабіць высновы. Дзяржаўная ідэалогія змагаецца з дзвюма паняткамі ворагамі, любоўю і свабодай. Першая гэта пачварны нацыяналізм, другая агрэсіўны лібералізм. Самыя словы любоў і свабода не ўжываюцца Сустракаецца слово патрыятызм, але ведаючы адносіны ўладаў да беларушчыны, разумееш, што гэта нейкі іншы патрыятызм, хутчэй за ўсё проста слова, якое нічога рэальнага не значыць. Свабода падмененая місіяй. Беларусы, маўляў, засталіся адзінымі, хто мусіць явіць свету нейкія ўсходнеславянскія духоўныя каштоўнасці. Што гэта такое, таксама не раскрываецца. Між тым ёсць беларуская культура і беларуская спадчына, тое, чым мы уласна і цікавыя самі сабе і свету. Ад усяслава чарадзея і эўфрасіні полацкай, ад скарыны льва сапегі ад міколы гусоўскага, ад Михала Кляафаса Агінскага і кастуся Каліноўскага, Адама Керкора і францішка Багушевіча, Янкі купалы і Масіма гарэцкага, Ларысы генюшу Владзіміра караткевіча і Васіля быкова ўсё гэта адна цэльная культура нашага народу і вяршыні ягонага духу але ўсё гэта нараджаецца са свабоды і любові а не насуперак ім Усё гэта і ёсць беларуская народная, а не дзяржаўная ідэалогія, з якой дзяржаўная ідзе сёння ў разрэз. Мой родны кут, як ты мне мілы забыць цябе не маю сілы. Вось і уся наша ідэалогія без ворагаў. Thank you.